A zatim, draga braće i sestre, pred nama je, ako Bog da, jedan hajli posao, a to je druženje svake srijede uz Allahu te barke u tada pomoć ovom dakle, sunneskom mešidu, mešidu sunne, između Akšama i Jacije, gdje ćemo uz Allahu te barke u tada pomoć obrađivati jedno posebno, interesantno dijelo koje je ostavilo znači veliki eser kroz historiju islama i ne može čovjek krenuti putem nauke i možemo kada slobodno, ne može razumjeti din onaj ko ne bude razumio, shvatio, proučavao ovo tijelo o kome ćemo govoriti. O čemu se radi? Naime, radi se o Arbaine Nevovi, poznato djelo, znači 40 Nevojevi hadisa imama Nevovija Jahije Eddina Ebu Zekerija, Zakir Jahije, koji je ostavio jedno skromno djelo, ali zaista u nizu djela, vi znate da imam i Neovi napisao i Rijadu Salihin i mnoga druga još tijela o kojima ćemo kasnije govoriti, ali je ostavio ovu malu knjižicu u kojoj je sadrao 40 nevjerovijevi hadisa. Kad kažemo sadrao, tu se ogleda da je uzdeo kajmak ovoga našeg dina. I vidjet ćemo da je tu, znači, uzeo hadise koji su temeljni. Hadisi bez koji se ne može vjera zamisliti. Koji su vezani za iman, za akidu, za islam, znači za tajna, javna djela, za propise i znači za usule i za furoranu govorio je i odabrao je hadise koji govori o temeljnim stvarima i hadise koji govore o ograncima islama, a jedno bez drugog nikako ne može. mi ideo je bio Al, Alim, Abid, Šama, ono što je danas nama poznato, Damaska, Rahimahullahu ta'ala, Malo je živio, umro je znači 676. godine Hižetske, ali je puno traga ostavio iza sebe. Znači živio je 40 i kusov godina. Nekao 45, nekao 46. Uglavnom, živio je kratak život, ali je puno ostavio ovome umetu rahimahullah, i da sudnjega dana će se proučavati ovo njegovo, njegovo djelo. Imam i nevoj je bio zvanično šafijskom beseda. Nije bio mu ta'acid. Ali se ljudi prije, zbog određeni nekoliko mesela, zvali šafije, malikije, ambelije i tome slično. Pa prigrad kode danas u Šam i vidi da imam uči znači posle ovaj e, subhaneke uči znači bismilu na glas zna se da je šafija. Ili ako počinje suru uči bismilu na glas zna se da je šafija. A ako to ne radi zna se da je hanesija. I jači su dokazi da se ne uči bismillah da se ne uči bismillah, znači naglas. Ali, znači, ljudi se tako deklarisali, ili bolje kazati, narod je tako deklarisao ili vrijeme u kome se nalazili, jednostavno, ovaj, ljudi bi kazali, on je iz tog pravca, iz tog mezeba, ali ovi ljudi o kojima govorimo, pa i sam, imam i neovi, nije bio mu taksin, Znači, nije bio fanatik da je, znači, striktno se samo držao šafijskom mezeba, jer ćemo naći često da su ti učenjaci upravo, znači, ovaj, se suprostavljali određeni, određeni mišljenima o mezebu koja nemaju, znači, jaka, koja nemaju jaka uporišta. Kazali smo, imam i neoli, je bio čovjek koji se bavio puno hadijskom naukom i zato je u tom pogledu napisao između ostalog Irijadu Svalihir, ali isto tako je bio jak u jeziku. Znači, bio jak u arapskom jeziku i na tom planu je isto tako, isto tako napisao određena, određena djela kao što je Tadjib al-Asma wal-Lugat znači jedno tijelo koje je vezano za arapski jezik i književnost. Rahimahullah, mi često čujemo 40 nevojvjerije hadisa. Međutim, kad tamo prelistamo tu knjižicu, nađemo da ima tamo 42 hadisa. Pa kažemo, ili je onaj koji je štampu preletio se, ili onaj koji je pisao nije dobro prebrojao, ili nije od nešto ne razumijemo. Znači, u Araba ima pravilo, a to je da oni zaokruže nešto. Ako je nešto nečemu blizu, onda oni to zaokruže. Pa Arab ti nikad neće kazati ovaj tri minuta do dvanest ili ovo ili ono. Nego su oni podijelili i sad na pola, pa onda znači na roba, na četvrtinu, pa onda na, na trećinu i tako dalje na trećinu pa na četvrtinu. Tako da i u ovom pogledu, kada se kaže ovaj, 40 neovih hadisa, znači oni zaokruže, a to ne mora striktno da znači da je to baš 40. Može biti i 39, a može biti znači ovaj 41 ili 42 kao što je u ovome u ovome slučaju. Tako da, kada budemo brojali, vidjet ćemo da ćemo naći tamo 42 hadisa. Vidjet ćemo, dragi, znači, u samim tim hadisima, uglavnom su hadisi, znači, svi sahih. Ima spor oko dva hadisa, a kad dođemo do njih, onda ćemo o tome nešto i kazati. Ali znači, ti hadisi oko koji je spor, kada gledamo Kur'an i Sunnet, oni mogu proći u nekakvom fabailu aman ili znači u nizu drugih hadisa koji su potvrđeni i ti hadisi mogu doći kao pojačanje onoga o čemu se govori, a mi znamo da en sunne ol džema, znači uzima hadis ako je hasen, I radi i obavezno je, obavezno smo da radimo po njemu. Čak uzimamo, znači, hadisul ahad, a evo pred nama je taj prvi hadis, to je jedna posebna vrsta hadisa, a to je hadis koga prenosi, znači, samo jedan ashab. A hadis je temeljni, govori o, znači, imanu, govori o, o tajnom ibadu, što je jako bitno, a to je nijet, Ali bez obzira što ga prenosi samo jedan rashab, on je kod nas temen. Ono što bi Sarajle kazale, ovo je beton. Znači, to je nešto što, ovaj, bez toga ne možeš nikako ići naprijed ako nisi zanijetio što bi naš narod kazao, jel tako, kako treba. Učenjaci su puno o ovome dijelu komentarisali i govorili. I sam imam i neovi, ovaj, je govorio da čovjek koji nauči ovi 40 hadisa i razumije njihovo značenje, podrazumijeva se da isprovodi u svom dijelu, da se za njega može kazati da je ali. I vidjet ćete bogatstvo ovih hadisa. Znači, naučiti ove hadise na pamet. Radi po ovim hadisima, Oni su od prilike, znači, zaokružili čitav islam u globalu. Tako da, nemoguće da čovjek poznaje dobro ovih 40 hadisa i razumije njihovo tumačenje. I razumije, znači, ovaj, i svata njihova, njihovo, njihove upute i radi po tome, a da nije proširio svoje znanje i da, znači, nije zaokružio za takvog čovjeka može se kazati da je ali. Pa eto vam prilike da zajedno nauči ovih 40 hadisa i onda nalijepite na sebe kakvu naljepnicu šehoj islam i ahire zaman. Šehoj kiamet, to se zove šehoj islam. A šehoj islam ko dobije lakav, znači on vlada sa svim oblastima islama. Ne može to svak ponijeti tako lako. Zato mi čujemo šehoj islam, Muhammed ibn Abdul Wahab, šeho l-Islam ibn al-Qayyim, šeho l-Islam ibn al-Tajmije. Ovaj. Imani ne treba svi bili šeho l-Islami. Samo se oni zvali imani zato što u tom momentu znači ovaj, baratali sa milionima ljudi i ljudi se vezali za te pravne škole i tako dalje. Pa je to prilika. Zato i mi, draga moja braća, odmah u startu moramo zanijetiti, ja ću tražiti, a i vi tražite od mene, da ove hadise učimo. Znači, ko ne bude mogao da nauči hadis za sedam dana na arapskom jeziku, neka ide kod psihijatra koji se zove Bilal Bosnić, da mu prouči rukiju, da vidi šta je sa njim. Ali možda tamo izađe na rengenu da stvarno čovjek je učio, učio, učio i samo regulator za pamćenje dađu. Pa treba na remont, treba podmazivati i opet ima izlaz. Ako ne mogne naučiti na arabskom jeziku, onda mora naučiti na bosanskom jeziku. Ako ne nauči na bosanskom jeziku, ne smije ništa o dinu pričati. Nekom je pametovati. Pogotovo kad ima neko u čepi od njega. Može opozirati ljude i govori, bojte se Allaha, budite muslimani, klanjajte, Allah će nas uništiti. A da se on stavi u poziciju nekog šeha i pametuje, odmah ćemo ga odzvančiti. Živ dvije ovdje se odzvančimo, ti pričaj mi šutimo. I traje tvoje pričanje 45 minuta. U protivnom, tako da, znači, hoćemo svi da ovleva postanemo. Nema nam tajne druge, znači, nego moramo, ako Bog da, učiti i zato ovi hadisi, mnogi imate vi one male, znači, ovaj, kutejbe, knjižice u kojima imaju ti hadisi i ima prevod i ja bih volio da svako, pogotovo vi koji ćete biti ako muda redovni, da nosite tu knjižicu sa sebom. Jednostavno da imaš u džepu kao ličnu kartu ili god ima neka pauza, nešto se ovaj, čini što ima slobodnog prostora, ti ne smiješ jednako gibe, to ti je haram, ne smiješ ne mime, to još gore, a to je, znači, da prenosiš riječi sa ciljem, da zavadiš, ne smiješ lagat, petljat, šta smiješ, smiješ pričat, rekao Allah je njegov poslanik, znači, tvoja priča je tada tek legalna. I ne smije ti niko zabraniti da govoriš u ime Allaha, žele šanu, i da si pod parol poslanika ali selam, da citiraš njegove hadise. Ako ti zabrane jezikom, a ti dijelima. Ako ti zabrane vanjskim dijelima, a ti u mislima, predvili srcem, dovi Allahu Đalešanu, znači ne može, ti, ne može ti niko zabraniti ovaj din, a ti ako hoćeš budeš legalan, moraš govoriti, Allahu وقال الرسول عليه الصلاة والسلام Zato volimo tebare kao ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku da budemo iskreni i da uz Allahu pomoć molimo Allaha Želešanu da nam olakša da ovo dijelo ako da što bolje razumijemo i da ga što bolje shvatimo, a mogu vam reći da je šeh Musaimin rahimahullah, taj jedan mođedit u ovome, znači, stoljeću, olašao i protumačio ovi ne ovi, i dodirivao se i fikski, i akajski, i ahlamski, i znači, ovaj, e, svi oblasti islama, tako da ćete uživati uz Allahu te barake od tada pomoć u onome što je šejh protumačio, kako bi se okoristili i kako bi što bolje razumjeli ovo što se reklo u ovim, u ovim hadisima. Ovaj prvi hadis, hadis od Awal, je nama svima poznat. Čujemo ga često i niko ne govori o nijetu i ne govori o iskrenosti i ne govori znači o tajnim ibadetima, a da ne spominje između ostalog ovaj hadis. I zato je on već poznat nama i u našim glavama, samo trebamo se truti da ga što bolje skotkamo, naučimo i da ga, ako Bog da, u svojoj praksi imamo. Jer danas ljudi tvrde kako su iskreni i kako su im dobre namjere, ali prlja postup. I često vidimo, a mi ne možemo znaći šta je u nijetima, mi gledamo u poslu. Čovjek kaže, ja sam iskren, ali nemate na sabavu. Mi, znači, ti si mogao biti munazik i šutar, a dolaz na sabav i mi vidimo djela, mi po djelima mjerimo. A ne možemo ući, znači, ni najveći hirurži, on je zvali srca, vade ga nas to, ugrađive razne, znači, one bypasse, kako se zovu, ali ne mogu ni oni znati šta ima tamo. Jer srce je komad mesa krstine, a ima još u, u centru, ima jedan dio koji zove fuad. To je centar srca u kome je uputa, koju Allah te barike od ta'ala daje kome, kome hoće. Ili znate da imaju tri vrsta srca, ima ono potpuno koje je zapečećeno da nas Allah sačuva toga, ima ono bolesno da nas Allah izliječi ako smo takvi i ima ono kalbun salim, to zdravo srce koje je čisto u njemu je samo iman i ono što Allah te bareke od tada voli izvrša ono što Allah naredio a ostavlja ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Tako da ćemo večeras citirati prvi hadis, ovo je uvodni vers, nešto kazati sam od Ravi, Omer ibn Khattabu, prevesti hadis i ući polako u dubine onoga što je rečeno i vjerovatno ćemo se zadržati, zadržati, zadržati se na ome hadisu možda čak dva, dva delsa ili dva i pol delsa. Nikud nas se ne žuri, mi obožavamo Allaha tabareke wa ta'ala, dok nam ne dođe smrtni čas. Tako da u ovome uživamo i ovo je ahiretska večera i ne želimo da trpamo puno, a isto tako ne želimo da zagladnimo ili da nikako duhovnu hranu unosimo, pa da onda dođemo u krizu u kojoj su danas milijarde ljudi koji su znači prazni i u njihovim dušama i srcima ništa od hajra nema, I zato oni već su poniženi na ome svijetu, jer živjeti bez nura je džehennem na dunjalu, Prije onoga ahiretskog, da nas Allah Đelešanu toga sačuva. An emir il-mu'minine Ebi Hafzin, عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال عمر رضي الله تعالى عنه عليك السلام وبركاته أمير المؤمنين نشيبوجي مسلمانا خليفة مسلمانا أبي حفصي يقول شيئا كتفهم حفصة قيا بيرا جانا فصانيك عليه الصلاة والسلام ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه je rekao, kaže, čuo sam Allahova poslanika, ali salatu wasalam, kako je rekao. Kaže, innana l'a'malu bidnijat. Zaista se dijela mjerete na nijetima. وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَا نَوَا I svako će... ...ma nevoa. I svako će, svaki čovjek će imati ono što je nanijetio. فَنَنْ كَانَتْ هِجَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ Pa kome bude hijra zbog Allaha i njegova poslanika, pa hijratu ila Allahi i Rasuli, to je hijra radi Allaha i njegova poslanika. ومن كانت هجته للدنيا يصيبها Ako bude činio hijđru da bi nešto od unjaluka postigao u imraetu njenkehuha ili se sa kakvom ženom oženio fa hijđratu ila nahađra ilaj. Pa njegova hijđra, hijđra zbog onoga zbog čega je nalijetio da čini hijđru. Ovo je znači hadis koji govori o nijetu. Ovaj hadis nešto nam veliko govori. Da čovjek mora imati jedan nijet. Ne može u istom vremenu imati stotinu nijeta. Pogotovo što je ovdje traženo na početku da se znači hijđa koja treba da se izvrši iz Mekije u Medinu ne miješa sa nikakvim dunjalučkim ciljevima. Da to bude čisto hijđa radi Allaha i njegova poslanika, ali i salatu wasalam. Što ćemo mi kasnije, ako Bog da, u samom tumačenju i kazati. Ovaj hadis ima, znači, kao što znate, najveću ocjenu vjerodostojnosti s tim što ga, znači samim tim što ga bileži i Buharija i Muslim. Znači, bilježi ga i Buharija i, i Muslim, a vi znate da je Buhari pravo ime Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn mughire Al-Bukhari Ebu Hussein a Muslim je znači Ebu Hussein Muslim bin Hadjar bin Muslim Kaširi Nisjaviji Rahimahullah Znači, samim tim kada znamo da je nešto zabilježio Buharija i muslim, odmah u našim glavama dođe jedan vjerke i ubjeđenje, to nema šta provjeravati. Znači, zabilježio Buharija i zabilježio njegov učenik muslim. Njegov najbolji, najdostojniji učenik koji ga nikad nije ostavio, imam i muslim, Ebu Hosein bin Hadžaž, rahimahullah. O samom ravi koji je prenio ovaj hadis Omer ibn Khattab, vi znate da je to drugi halifa nakon poslanika, ali salatu wasalam, da je on bio u tom najužem krugu sa poslanikom Ali Salatu Salam da je bio halifa nakon Ebu Bekra da je obradovao muslimane sa svojim prihvatanjem Islama i to je bio veliki dan i velika radost kada je Omer radijallahu ta'ala anhu primio primio Islama Bio je sa poslanikom Ali Salatu Vosalam u mnogim bitkama i znate da je preselio kao šehid koji jeste zboden je u namazu od Lulove Al-Majusija. Robio Allah u Taranu, čovjek koji je odao po zemlji, a imao vizu, vizu za džennet. Taže i Omeru, radi Allah u Taranu, puno se toga zna, tako da ćemo samo onako rusul aklan, samo smo kazali da se posjetimo <coughs> na blagodati tog velikana s kojim je Allah tebareke wa ta'ala pomogao ovaj naš din. Omer radi Allahu ta'ala anhu je bio čovjek koga je poslanik ali sam puno volio i često je imao odluke o kojima je Kur'an posvjedočio o njegovom furkanu rastavljanju istine i laži da bi došao Kur'an da potvrdi ono što je Omer u datom momentu radi Allahu ta'ala anhu rekao Sad ćemo malo preći na samo tumačenje hadisa, a onda uz Allahu te barake odala pomoć na pouke i poruke iz ovoga hadisa. Ovdje je šeh govorio i o svakoj znači, jezičkoj stvari. Šta je subjekat, šta je predikat, zašto je došlo ovako, zašto je došlo onako. Mi, stranci, to je za nas još uvijek malo svemirski brod, Tako da se mi nećemo s tim puno bakćati, to je više za, za ovaj ljude koji se bave znači jezikom, bave se književnošću, koji ovaj studiozno analiziraju svaku riječ, nama bi to puno uzelo vremena i ne bi na kraju krajeva imali neke velike koristi od toga zato što ne znamo arapski jezik, pa onda preskačemo puno, objašnjavamo nešto što ovaj nismo na tom nivou da bi, da bi mogli znači, razumjeti Ono što mi možemo znači, razumjeti jeste da hadis počinje sa tekidom. Ono što bi mi kazali zaista, potvrdom. Znači, ne ostavlja se mogućnost Može ovako, a može i onako. Nego znači isključuje da isključuje sve druge mogućnosti, a samo daje priliku za jednu mogućnost. I zato kada god u Kur'an dođe ili sunnetu inne, innema, pa kada Allah što nam kaže innema jahša Allahe min ibadih il ulema, zaista se Allaha najviše boje oni koji su učeni Znači, jer oni najbolje znaju Allaha Đalešanu. Učeni u današnjem, znači, žargonu, puno je učenjaka. Međutim, učeni su oni koji znaju ko je Allah i to na dijelima svojim, jeli, ovaj, svakodnevno, u svojim dijelima sprovode. Oni su, oni su najveći abidi, oni su najveći mutakije. Oni žive za Allaha Đalešanu, To im je prioritet. A usput i neko nešto upita i onda oni objasni. A danas je, imamo jeli, profesore, imamo znači naučnjake, teologe koji pričaju i stvarno kada pričaju ima šta da čuješ. Međutim, često se dešava da mi nađemo ovaj te naše teologe u tjeskobi a to je, znači, na praksi, nađeš tamo neku nenu, ona mašala, drži za noćnog namaza, nađeš nekog dedu, on drži da do posta, nađeš nekog mohsina, on ne zna, tri sure iz Kur'ana sve podijeli, nađeš nekog mladića koji kaže, kucaj do muđahi da može doći, nađeš nekoga običnog čovjeka koji je ljubomoran, prema Allahu i vjeri. A to bi sve ove osobine trebale da budu kod oni koji su znači učenjaci jer oni najviše znaju Allaha i najviše znaju ovaj na vagi koja su djela najteža kod Allaha Đelešanu i džet najviše treba da se usmjeri insan kako bi što bolje zaradio sebi i što bolje se pasirao na onaj na onaj svijet. Pa zato je ovdje idnen al-a'malu bin nijad. To je jedna potvrda, a onda opet ide druga potvrda. Wa innama li kulli mri'in ma nawa. Znači zaista se djela. Djela se znači mjere prema nijetima. I svakom čovjeku. Wa innama li kulli mri'in ma nawa. I ovdje je ovaj čovjek u odavskom jeziku neodređen član. Znači svim ljudima. Znači ne može šejh nešto imati, neki pogrešan nije. Pa opet on je šejh, pa da njega Allah nagradi. Ne može neki čovjek koji je puno uradio dobro neki abid, pa onda kaže, pa ja sam znači puno bio iskren, pa ovom je sad slučaj, nije toliko bitno, jer Allah mene zna, zna Allah, da ja sam bio puno iskren, ovaj put mogu malo biti neiskren, nego znači svaki čovjek, znači svaki čovjek i svako djelo. Ovo je povijezano. Innamal a'malu bin nijat, vo innamali kulli bi imanela. Znači zaista se djela nagrađuju cijene prema nijetima. I zaista će svaki čovjek imati od tog, znači, ovaj djela, onako kako je zanijetio. Znači, svaki čovjek ono što je zanijetio, to mora dobiti. Ali ovdje se cilja da se mora nijet, znači, dati Allahu želešanu. Znači, da mora čovjek kada hoće da čini neki ibadet. I ovdje je bitno naglasiti da svi ibadet imaju nijeti. Znači, nema nijednog ibadeta, a da nema nijed. Nema nijed onako što je kod nas pozvan, poznato, ne vojete ono sadija lila i tako dalje, volko i nolko, a onda vidimo da to nije radi Allaha ni, ni, ni jedan posto, jer vidimo djelo, ljudi klanjaju 180 na a taraviju, a to se zove spori namaz. Od tego kaže ko taraviju, nikad završi. A ovo se zna unaprijed da je to najbrži namaz koji ga ćemo obaviti. I ne samo to, nego se ovaj namaz oslika na drugi namaz, biš čovjeka na sabahu, žuri na sabahu, žuri na podne i ruviš bo se po noći. Dobro znači ovaj u furo ritam po noći, da i po ovim muđajde namazima bude, ha? Jes, bude brz. I zato je, znači, bitno da svaki ibadet ima iskren nijet da hoćemo samo Allahu te bareke ve taala zadovoljstvo. I da se s tim ništa ne miješa. I uvijek konstantno. Zato je ovo jedan od najtežih ibadeta. Sad vidi da nije ošte problem uzeti pušku pa se boriti na Allahom put. Jeste problem, to je teško. Ima i puška koliko, 3-4 kile, zavisi kakva je, američka ili kineska, ili je korejska, ili je iranska, ili je ili je prazna bosanska, ovaj. Ali je problem u ime koga si ponio to oružje. U ime koga dižeš neku zastavu. U ime koga zagovaraš ovu ili onu ideju. To nije, znači, tako jednostavno, lako. Borba je za čist nijet. I zato je nijet taj je ibadet, nevidljiv. Borba znači između čovjeka i njegova srca. Znači da čovjek odvoji svoje srce da ono kuca za Allaha subhanahu wa ta'ala i da hoće samo Allahovo dželle wa ala zadovoljstvo. To nije lako. I zato je borba. Pa onda borba na početku djela, pa onda borba u sred djela, Pa onda dogura šaman do kraja, pa četa kaže, maša što si pobožan. I tako dalje, pa ti ne, želi na kraju pokvariti to sve. Pa ti je obavio jedno dijelo, pa ovaj, e, odšao na drugo dijelo, pa malo, se, malo te ponijelo, pa uvijek borba za taj nije, znači da se on održi i da on bude iskren u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže ovdje je potvrda, nema druge mogućnosti, ne smije ostati ništa osim, znači zato to u svaravskom jeziku zove al-hasar. Znači, samo to ograničilo je, samo znači da nije mora biti za Allaha. Ne smiješ u tome, a mi često čujemo, ljudi kaže, ja sam imao dosta, usput imam dosta neke nijeta. Dobro, to je nekada dozvoljeno. Pozitivni, znači, dozvoljeni halal nijeta. Idem da obavim namaz u džamiju, to mi je nijet da bi uzao nagradu. Nijet mi je, ako se uspostavi, da tamo još neki hajer vidim. Nijet mi je da usput ovaj, obiđe nekog vrata muslimana poslije namaza i tako dalje. To sve ne smije tada. Ove. Ovaj. Ali mora biti prvenstveni nije znači radi Allaha dželle Đalešanu. I ovo sve sa što ću raditi radi Allaha dželle Đalešanu. Pa je to onda na kraju jedan nije. Ti sve što usput uradiš, ti radiš lillahi rabbil alamin i nije onda problem što samo radiš ta djela jer ovdje je i rečeno kaže innemel a'malu bin mijat znači nije rečeno ovdje jednili innemel a'malu bin mijat nego innamal a'mal znači sva djela znači svi ibadeti oni vole na tehnički da se vidi šta je smijeto šta sti ti u tom momentu sa ovim ibadetom Allah je žal mašala dobro i zato vi znate hadis kod muslima kada su ona trojica zapali u pećinu pa se srušila ona stijena svak se je sjećao ti iskrenih dijela, što je uradio samo radi Allaha Đalešanu. Evo sad kad mi sve postavili pitanje, šta sam ja tu? Ne 99%, na 100% bez smetendija. Uradio samo radi Allaha Đalešanu. Vidio bi Benaja, čovječe, uf, a mi kontamo, jel da smo mi toga, maš Allah, zavaljali, razumiješ? I oni se obraćaju gospodaru. Pa ona imao roditelje, pa je ranio mlijekom, jedan dan zakasnio, koze nešto tvrde bile, nije došle, gdje su, šta su. Pomozo, vratio se, roditelji zaspali. Djeca se pataju za, za vrat, babo, daj, halid, halid, mlijeko. A on nije, znači, zatvara im usta, da ne, ne bi probude roditelje, on čeka po njihovih glava, da se oni probude, da i napoje. Ali to je radio samo radi Allaha Đalešanu. Oni danas, gdje su ti pobožnjaci danas? Mi im rekao, živio, što si morao zaspat? I nakon ništa ne radiš, u penziji si i molim te lijepo, nisi mogao ti ostavak. Nego ja ganjaj koze tamo, vamo, umrako, ne znam kako sam mi pomozao. Na kraju to mi se stali po njoj, treba to pomljeti, ova djeca, ona se priča, oni trebaju živjeti. Mi bi tu pukali vas i obrazloženje zašto mi tako fino postupamo. Pa je Allah dao se ta stijena malo ponijem. Onaj drugi se sjetio da je imao priliku 100% za zinavu i to sa svojom rodicom. A ona mu rekla, boj se Allah, Želešanu. Pa se on pobojao. Ovo je samo primjeri, znači, ali oni se sjećaju dobrih djela. I oni kažu, gospodar, opet, ako smo mi ovo uradili, oni ne kažu, ne, mi, ovo je sigurno, pa daj, naredi da se ova stena, nego oni kažu, ako smo mi ovo uradili, zbog tvojeg zadovoljstva, daj da se ova stena pomeri tako i bilo. I zato je borba, borba je znači, zato su seleti, mnogo se prenosi slučaje da su umirali na ajeti sura Al-Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in samo tebe obožavam i samo od tebe pomoć tražim Ovo je isto, znači, u arapskom jeziku jedna posebna, znači, rečenca za analizu, koja ne dozvoljava, znači, nikako još nekoga obožavati, nego Allaha Đelešanu. Ili još od nekoga prije Allaha traži pomoć nego i ja samo tebe. E onda se postavlja pitanje, zaista to tako? I samo od tebe. I zato je briga, draga moja braćo, da se očuva to srce, da ono živi za Allah. Vidite danas da ljudi vole u ime partije, u ime, razumijete li, eh, IMT ima mene tu kod, ovaj, zbog određenih, znači, ćevapa, lome se vratovi i noge. Ovaj, zato što se poremetio znači regulator ljudi, znači ne traži prvo Allahu zadovoljstvo, pa onda ostalo šta dođe, nego uvijek gledaju zadovoljstvo, znači stvorenja koja su slabići kao i on sam, a onda očije kubajagi i Allah subhanahu wa wa ta'ala. I zato o, o nijetu, vjerujte ne znači govorim, a sam sebe, nakon sebi kažem, ja vam, šta je sa nam? Šta je s našim nijetima? Jesmo li mi stvarno, hoćemo li mi Allah želešanu? Hoćemo li mi onaj svijet? Hoćemo li mi, znači, i zato je potrebno da se puno sjedi, zašto je poslanik da sam 13 godina u Mekki? govori o lajganima. Pa zato nije sve nijed, akida, temelj, da se ljudi znači, odvoje do te mjere, da žive za Allaha, da žive za onaj svijet. Evo vidimo kako se ljudi danas odvojili. Znači, oni objašnjavaju svoju vjeru, znači, za dunjalu će glavu izgubiti. Naće vremena, kičmu će slomiti, Znači, pamet će potrošiti, žuljeve će nabiti i ne moraš ga nimalo bodriti gdje ti idu tom pravcu. Nema, napravit će kuću da ti, znači, da ti mozak stane. Kako je on se sjetio ti neki voltova i krivina i... A kad mu govoriš, on nije tu. I kad govorimo sebi o nijetu startu, toliko smo već bolesni da mi kažemo, hej, kako pa potrebe o tome govoriti? Pa mi smo iskreni, bolan. Nema to. Jest, jest, vidimo mi na dijelima kako smo mi iskreni. Vidimo mi na dijelima kako smo iskreni. Da nas Allah sačuva i popravi, popravi naše stanje. Ovdje se znači desio jedan slučaj da je jedan od ashaba htio da spoji dva nijeta. U stvari, on je htio da iskoristi taj odlazak u Medinu, on je tamo već imao priliku da se oženi. Pa je poslanik kada je slatu sam htio da podvuče ashabima, da se ne bi slučajno poprljali ti nijeti. Da pa tu, ta hijđa mora biti, znači, samo radi Allaha i njegova poslanika, ali i salatu o sadam. Evo još minutu, dvije, pa ćemo privesti kraj. Pa ćemo drugi put za Allahu pomoć objasniti tačno šta se to desilo i kako je poslanik ali salatu o sadam upozorio i upozorio da u pogledu znači, onoga što zadraži Allah Đelešanu i njegov poslanik ne smije se uglašiti ništa o od dunjaluka. Zato molim Allaha tabarike wa ta'ala da imamo čiste nijete, da naše svako dijelo sebi stavimo jedno veliko pitanje. Šta mi hoćemo s ovim dijelom? Hoćemo li sevape, to je čist nijet. Sto posto radi Allah želešanu. Ili hoćemo usnije sevape i neke će To je onda opasa nijet.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 Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prije nego što vas ispitam hadis koji je pred nama prvi hadis u Arbaina Neuvi postavit ću vam jedno drugo pitanje. Možda se niste nimalo nadali za ovo pitanje o koje ću vas pitati a to je šta bi vi volili ili šta je za islam bolje kvalitet ili kvantitet kvalitet je tako možda u našim srcima kola i kontamu gdje su nam toliki ljudi i zašto nam nema puno ljudi jer duše se slabe i često ovaj pati od kvantiteta. Čine duša kvantitet, ona voli kvantitet. Čine duša kvalitet, ona voli kvalitet. Međutim, postavljamo jedno pitanje. Koga će Allah pomoći? Kome je to Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjigi i sunnetu poslanika, ali salatu wa salam, zagarantovao pomoć? onima koji su uspostavili uvjete ili šartove za pomoć. I jesurkum Allahu fela galiba lehum. Ako ako je Allah pomogne ili ako vas Allah pomogne niko vas poraziti ne može. Ja ejuha alladina amanu tansurullahi Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O vjernici Ako Allaha pomognete, to jeste ako budete kvalitet, odmah vas Allah pomoć. Ujethebit akadamekum i ustabiliti vaša stopala, znači vas kao ličnosti u ovoj vjeri. Pa zbog toga preokupacija u ovome svijetu i u životu u ovome svijetu je da čovjek bude kvalitet. To jeste, borba je da se mi izborimo, da nas Allah pomogne. I zato kaže poslanik alaih salatu wasalam uči dječaka Ibn Abbasa pa mu kaže ja gulam wa'lam لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا أن يضروك ولا يضروك بشيء إلا قد كتب لك Rupijate li aklam, ođetvete suhuf. Kaže, o dječač, dijete kome pušu vjetrovi kroz glavu, nije još zreo po islamu, gulam, a on ubrizgiva, znači, da svati šta je pojenta ove vjeri. I šta je kvalitet? Kaže, znaj. Kada bi se sav umet sakupio, da ti neko dobro priušti, ne bi ti mogli kao čitav umet ništa dobro priuštiti osim ako ti Allah to određio tako. Ili ako se sakupi da ti kakvu nevolju nanesu i to ne bi mogli osim ako je Allah tako odredio. Rufiat il aklan, podignuti su, podignuta su pera, odžetati suho i presušle su stranice. Ovo nas sve govori, draga moja braćo, koliko je bitno. Evo mi vidimo na ulici kvantitet, na plakatama kvantitet, na pozicijama kvantitet, u safojima kvantitet, u svakom pogledu kvantitet i mi onda kažemo Meta Nasrullah, kad će Allahova pomoći? Allah Đelešanu kaže أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين to je samo u, u nizu ajeta šta ima u, u, u prilike o toj temi jedan u nizu ajeta zar računate da ćete ući u džennet a da Allah Đelešanuhu neće ukazati na one koji su muđajidi. Ne samo ostrošta muđajid, po imenu prezimu. To je dobro ako je ono što se cilja sa ovim. A da Allah ne ukaže na one među vama koji su borci na Allahovom putu, u jajno sabirin. I one koji su strpljeni na ovom putu. Pa zbog toga, kada vas god popadne kakav pesimizam, onda se riječi ovim šta bi vrijedilo da imamo pun mesiđit kvantiteta. Šta vrijedi što u Teheranu na nekog tamo ajatollaha bude dva miliona ljudi na džumu? Kakve je to vrijednosti ima? Kad je poslanik, kada je, salatu wasalam, kada je govorio o kvantitetu, kazao da će nas biti kao morske pjene. I da će se gladni okupiti oko nas. Kao što se, da će se nevjerice okupiti oko nas, kao što se gladni okupe oko sofre. Odmah sahabi kažu, a min killetina jome idim ja Rasulullah, da to nije možda zbog naše malobrojnosti toga dana. Kaže, ben innekom jome idim kathir, Vi ćete toga dana biti mnogobrojni. Ali će, kaže Allah Želešanu, iz vaših srca izvaditi strah u pogledu vaših neprijatelja. Znači, vaši neprijatelji se vas, ne, vas se neće bojati. Mi vidimo danas. A u vaša srca ubaciti vehn. To je taj kvantitet. Jer to je Naopako nasađen čovjek. Voli nešto što se stavlja u drugi plan. A prezire nešto što se stavlja u prvi plan. Pa od nas habi pita šta je to vehan ovo Allahom poslaniće? Nejasno im, hoće da im se pojasni, kaže hupu dunja u akarahijetu meut. Kaže, to je ljubav prema dunjaluku, a preziranje smrti. I uvijek kvantitet ili čovjek koji ima kvantitet, njega prate ove dvije bolesti. Hubbu dunja, ljubav prema dunjaluku, hoće nešto od dunjalučku, hoće od dunjaluka nešto i prezire onaj svijet. Kad mu spomene smrt, odma porumeni kolimun. Po, po žuti, mi kažemo porumeni, da bi ga malo oblažili to njegovo stanje. Požuo pa ti samo još vidiš da divči, samo što nije izdao ovo straha. Tamo ne smije i ne smije da se o tome priča, zato to zovu neki ljudi tabu tema. To je nešto tabu, to se ne otvara. Ta tema se ne otvara, ona nije aktuelna, osim kod mina. Oni svaki dan o tome pričaju. I o tome razmišljaju i zato se pripremaju i zato su oni ahiretski ljudi, koje su dunjalu stavili, kao kaže šeheh Jusuf Rahimahullah, na prvo mjesto, a ili obratno. Ahiret stavio na prvo mjesto, a dunjalu, ako se šta, zakači. I kaže, govori on svom šehu Akifu Rahimahullah, i kaže, znaj šehe, često se zakači. Ti sve da hoćeš da prođeš dunjalukom, a da se ne zakači, mora, ti živiš na dunjaluku, ne neš proći kroz nijed, a da jel, ne umastiš ruke i jezik. Ne možeš proći kroz zlataru, a da se nešto ne svikne od zlata, pa da svoje hanumi kupiš. Jel, ako ne kupiš, bit će belaj i to misliš. Zato kažem, radojmo se kvalitetu. I zato je poslanik Ali Salatu Osalam nije izašao u javnu davu Mekke dokle. Dok nije našao 40 kvalitetnih ljudi. Znači, 40 kvalitetnih ljudi odgojeni, tek je onda krenuo u javnu davu. A nije lako tada bilo izaći u centar Meki, gdje su sva događanja. I odmah su starto znali da čeka, znači, linč i kamenovanje. Pa se ufatili ispod ruku i napravili živi zid govoreći ahadun ahad la ilaha illallah muhammadun rasulullah danas svi ilaču međutim pitanje imaju li mnogi od svog ilakanja koristi jer dizati zastavu kufra zagovarat se za komunizam a Tito davno krepo i da je živ opet o zabluda ili zagovarati bilo šta drugo Pa kažu li što će doći neki, oni će nam donijeti blagostanje. Postavljamo im pitanje. Hoće li i jedna kafana biti zatvorena u Bosni i Hercegovini? Hoće li jedna partija koja dođe, bar jednu ženu na redu se pokrije? Ili jedan grije javni kamata da se ukine? Zamisli da vam ja budem fin čovjek. I ja kažem stvarno fin. Ali knjiga iz koje ću vam kreirati život je znači katastrofa, zabuda. Ja pijem, ali mi knjiga ne valja. I šta ja te mogu, šta ti imaš koristi od moje ljepote i moje pinoći, kad ja tebi tumačim nešto što je zulum, nešto što nikako ne smije čovjek da stavi preda se pa da po tome živi, da po tome ljude poziva. Ja dalje pijem, ali ti dajem zabudu. Kakve koristi od moje ljepote? I u stvari, mogu li ja biti pored toga čist i fin? Možeš li ući u štalu, a da izađeš kod da si izašao iz apoteke? Ne ide. Iz apoteke, kad izašao, tukneš na one lijekove, a Boga mi kada iz štale izađeš, tukneš na šarenku, iako još ima pored šarenke kakvo tele, ili bik, ili voj, ili konj, E tako, iako uđeš u prljavu igru, teško je da iz nje izađeš čist. A pogotovo da kažeš, ja ću kroz ovo donijeti svjetlo Islama i pro prosperitet muslimanima na ovim prostorima. La hawla wa la kuvata illa billa, a samo se evlijama keramiti događaju. A nikako bandi. Bandi ne može doći sa keramitom. Znači, bandit ako nešto napravi, naravno to je ili znači ovaj džinska posla ili se školovo za taj posao pa postao tako brz da ukrade auto za 30 sekundi i da mu čorava policija ne nađe traga. Zato se vratimo našem menežu, našem programu, našem serijalu nevoju je hadisa, a u njemu se upravo traži kvalitet. Ne možeš imati dva nijeta u istom momentu. Ne možeš ići iz Mekije u Medinu radi Allaha i njegovog poslanika, či znači samo sijahiretski čovjek, ali usput nanišenio još neku mladu tamo da je oživiš. Ne može to dvoje zajedno. A kamo li onda da pomiješaš pa da ne Allah ili budeš bez nijeta, a to su adeti, ili da budeš sa pogrešnim nijetom, a to su, znači, mali širkijati, ili je to skriveni širk rija, ili da Allah sačuva ono što će upropastiti, znači, samo dijelom, ili ga neće učiniti kabulom, a onda je to upitno i neće Allah Đalešanu ukabuliti osim ispravno i iskreno djelo. Kao što smo najavili, mi ćemo polagati ispred kod Allaha Đalešanu, polažemo ispred na Dunjaluku, pred ženama, pred raznim komisijama, pred ko nas god postoji ima pravo da nas stavi na ispite i mi polažemo. Pa smo rekli da treba za danas naučiti prvi hadis o nijetu. Ima neko da nije naučio? Imam ja. Da, da, da. Dobro kazno će biti posle a da vidimo ima neko ko je hraba. Ko je naučio. Ali sa indakom rađulom šeža, za među vama nema hraba nekrajišnik. Ima brat naš Muaz. Citira na prvi hadis od poslanika, ali salatu wasalam, sa, znači, Madein i sve ono što ide uz hadis, znači, bujrov. عن أبي حفص عمر بن الخطاب عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Tebe ovaj drugi dio malo pošto si bez mlade izbunio. Da nam prevedi ovaj lijepi hadis i reci koga Emir, znači, mutefekun alih. Dobar. Od emiru mu'minina Ebu Hafsa, Umara ibn Khattaba radijallahu anhu se prenosi da je rekao, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao, Sallallahu alaihi sallam.